muramutse ndabahe nikaze murano makuru kuri no wa mbere agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuganira n'ikimenyesha makuru kimwe kimwe bya mu byafatiwe ibihano n'urwego sense rucungera uko ibinyamakuru bikora ngo nico kizoca gikurikira urongoye sense Nestor nkumukunzi yavuze kuri wa mbere mu nama yo kuganira n'abarongoye ibyo binyamakuru ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ngo rirategekanya kuvugwa no gutekaniza kazoza umunyagihugu wese ishira hamwe mituweli ngo rikaba gihaye gushitsa iryo shingano ngo rikazotuma na mituweli ihindura izina muri komine ngozi ni mu ya ngozi ngo ingingo yo kubuza bose ibigori ku mubarabara ngo byatumye umwimbu uba mwinshi kandi udasesagurwa nk'uko byahora iri kubimana ni uwatuma amajwi abashikira kugira ngo rishitse iryo shingano Anosiate Sendazirasa umuyobozi mukuru wa mituwere amenyesha ko ibyo babiteguriye mu mbere ngo bizotuma n'ishirahamwe mituwere rihindira izina tumukurikira uno munsi dufise mituwele y'abakozi ba leta ariyo bita mituwele ya fonction publique ico no wamenyesha nuko rijya bwirizwa rigenga code de protection sociale mu kirundi novuga yuko ari bwirizwa ryo guteganiza kazoza abene gihugu harimwo yuko abantu bose bategezwa kuronka uburenganzira nkuko abakozi ba leta canka abikorera ivyabo bashobora kuronka ubwo burenganzira ubu rero na bamwe mwumva ba bakozi bo mu nzu n'abandi nitwamara kuronka tuzaronka inzandiko ziza zisigura ingene vyogenda tuzoheza nabo tubaki.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 bose ibigori kumabarabara ngo yagize ingaruka nziza mu miryango ubu ngo imbere y'inzu nka hose mu mazone ya mivunamuga usanga ibigara byuzuye intete z'ibigori aho mu gihe ngo henshi umwimbo wa usesagura mu isoko na cyane cyane mu bibanza byahora byokerezwamwo inkuru tubaza apolinera muzagara eka ngo n'ibisagara bigacafura kuko bagenda baratagaguza ibishishwa n'ibitiritiri hirya no hino mu mabarabara naho ibigori bitarahera gusarurwa mu mirima ku mbuga imbere y'amazu mu mazone agize iyo komine ni ingonke udasanga ibigara byanikiye ko intete z'ibigori baba abarongoye imitumba yo muri ayo mazone eka n'abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi barashima iyo ngingo kuko ngwije gufasha kurwanya inzara bakavuga ko baca babiseshamwo bakavuga ko baca babisesha bakaronka ifu imara igihe mu nzu bayikora ko na buryango icyo giterwa ngo umwimbu wagenze neza kuri aka gatasi mu ntara ya ngozi nta ntete bateka ibigori babiteka mu mazi ari mirava kandi ariho bikiva mu mirima canke bakabifunguramo umutsima ingozi ponari muzagara radio isanganiro tugushimire Polina Muzagara dutandukire mu ntara ya Kirundo abimvyi b'ubutare ngo barasabwa kwimba ariko ngo agasiga ishusho y'umutumba nkuko bayisanze bakubahiriza ibidukikije ibyo bivugwa na baramatari wa Kirundo aho yasanze ibirombe bidafuriye aho ni mu ntega ni muri ntega na baziro muri gitobe abandi bakimba badzibira amazi y'ikiyaga kanzigiri muri bwambarangwe abandi nabo bakabuza abimbutuzo twasugumwe ngo kuko haraguzwe n'ishyirahamwe ry'abimvyi b'ubutare buramatari agasaba ko hotangwa n'imizibukiro kuri ba nyene amatongo inkuru tubaza Abraham Safari abimvyi b'ubutare bo mu ntara ya kirundo barasabwa gukora icyo gikuba bisunze amategeko na cyane cyane bakubahiriza n'ibidukikije ibyo nibisabwa na Albert Hatungimana buramatari w'intara ya kirundo amaze kugendera ibibanza vyimbwamwo ubutare biri mu makomine ya Gitobe Ntega Busoni na Bwambarangwe ikibonekeza ngo ni uko hariho abimvyi b'ubutare basiga ibirombwe bidafuriye aho ni nko muri komine za Ntega na Gitobe kandi bisabwa ko bahasiga ishusho bahasa musanze aho nyene muri commune ya ntega abanyagihugu begereye aho ishirahamwe ntega mining ryimba ubutare rikorera ivu ryavuye mu binogo ryabaye nk'umusozi bakagira amakenga ko imvura ishobora gutembana iryo vu rigaheza rikababomorera amazu yabo canke naho rikabahamba mu mazu barimwo ahabura amatari akaba yasavye ko boronswa imibaka ahandi bakava iruhande y'imanga saho gusa muri commune ya ntega aho bita ibaziro umunya umunyagihugu yegereye aho bimba ubutare baramubujije kwimba akazu ka sugumwe ngo kuko iyo nzu iri mu kibanza bazoshikira baciye mu kuzimu barondera inzahabu naho nyene bagasabwa gutanga umuzibukiro kuri uwo muryango nayo muri komine ya bwambarangwe abimvyi b'ubutare basanze bazibira amazi y'ikiyaga kanzigiri abimvyi b'ubwo butare bakaba basabwe mu manama buramatari yagiye arabagirisha ko bokubahiriza ibidukikije ivyo abo bimvyi b'ubutare bakaba bakaba baremeye ko bagiye kubishyira mu ngiro ngo nayo uzofatwa yanyuruje ubutare akabushora mu bihugu bibanyi ngo azofatwa nk'umwansi w'igihugu kandi azohanwa hisunzwe amategeko mu kirundo Abraham Safari ku radiyo isanganiro sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine ano makuru arabandanya kuganira n'ibinyamakuru byafatiwe ibihano n'ugwego sense rucungera uko ibinyamakuru bikora ngo bizabandaniriza ku kuganira n'ikimenyeshamakuru kimwe kimwe ndetse nk'umukunzi arongoye urwo rwego yabishikirije abitabye inama ya mbere yo kuganira n'ibinyamakuru byafatiwe ibihano yabaye kuri uwa mbere nk'uko byasabwe nako n'umukuru w'igihugu ku wa kane w'indwi iheze bimwe mu bimenyeshamakuru bitanu byitabye iyo nama yabaye mu iherero bashikiriza ibibazo bitandukanye harimo urupapuro rusabwa iradiyo buresha FM bwemezwa rwemeza ko idakurikiranwa n'urutungane urupapuro ngo rutabaho ku bw'abaserukiye iyo radiyo nk'utubaza Eline Berne bigira iyo nama yitabwe n'ibinyamakuru bitanu kuri bitandatu byari byatumiwe mu gutanguza iyo nama urongoye urwego sense rujeje gucungera uko ibinyamakuru bikora asigura ko ari inama ya mbere agiraniye n'ibyo binyamakuru byafatiwe ibihano aha akababazwa n'uko haba amakosa hagashika no gufatwa ibihano amakuru ava mu bitabye iyo nama avuga ko Nestor Banko umukunzi aramuswe urwego sense asezerana ko hazoba ibindi biganiro ariko hagatumwa ko ikinyamakuru kimwe kimwe kugira ibibazo bifise byigwa kimwe kimwe kwaco Nestor Banko umukunzi ati ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bwabwiwe abumva akamenyesha ko hagiye gutunganya gutunganywa ikirangamisi c'ukuntu hatunganywa imibonano n'ivyo binyamakuru nk'uko abitavye iyo nama yabaye mu mwiherero babivuga ariko Banko umukunzi abona ko hari ibinyamakuru naho byotezurirwa bitokoroherwa gukora kubera ibibazo by'uburyo agatanga akarorero k'iradiyo ntumbero FM amakuru atangwa n'abitabye iyo nama avuga ko waserukiye ikinyamakuru kiriho cugawe ku wa 12 gitugutu umwaka wa 2018 ku ngingo y'umushikiriza amanza mukuru wa Republika anegura ko dosiye itigeze ijanwa mu butungane ngo rubanza ruburanishwe nayo waserukiye radio Bonesha FM we nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha yerekana ko urupapuro gwerekana ko iradiyo idakurikiranwa n'ubutungane rusabwa na sense rutabaho aha agasaba urwo rwego kuganira n'ubutungane kugira ibyo bibazo bive mu nzira ibinyamakuru bisubire gukora byisunze amategeko kubwiwe akamo k'umukuru w'igihugu gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ibindi bibazo byashikirijwe ni nk'iyugagwa ry'urubuga ngurukanabumenyi rw'ikinyamakuru iwacu ikindi ni ikijyanye na bamwe mu bamenyeshamakuru bari mu buhungiro aho urongoye urwego sense byo bibandanya nk'uko byahora bagasaba kurekurirwa kubandanya bakora akazi ngo kabatunga imiryango yabo nkuru tubaza Jerome Hakizimana nk'uko bamwe mu bari basanzwe bakora ako kazi ko kurorereza amareresi n'inkino muri iyo komine yavugizo babivuga ngo ntibatahura iyo ngingo yabafatiwe babuza kubandanya akazi kabo mu gihe ibindi bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi bibandanya ukuri kwamye eka mbere no mu yandi makomine agize iyo ntara ngo ari kubera ngo bya korona ariko amashengero yaruguruye amasoko yaradugura ubu barusanga abantu bicaranye ko bati iyo ngingo iyo iba yavuye hejuru maze igafatirwa bose byotahuritse ari itegeko ryavuye hejuru tukanya kuba inyene cyubahira umukuru w'igihugu canke akaba ari itegeko ry'intara ivyo twarabitahura twebwe tutari dutangaza kinone nimba ari korona yoza kugara ikintu kimwe mugabo muri komine vugizo honyine akaba ari wafatirwa ingingo yo guhagarika aho hose harorerwa amareresi abo basanzwe barorereza amareresi bagashikiriza ko bariko barabihomberamwo mu gihe byari bibatungiye imiryango turabihombera nk'uko natwe twaguze ibyuma turariha ibyo bita imico bijya by'amabuke bagasaba kurekurirwa kubandanya akazi kabo nuko bofata bakaturekura kubera n'ibyo bindi bihurirwa ko n'abantu benshi babiretse bikaguma bikora ntibabyugane ni mu gihe uwari yuguruye ngo akore kuri uyu w'imana ku rubanda muri zone mpinga yasabye kuzinduka kuri uyu wa mbere kwisigura ku ikomine nk'uko amakuru avaho ku rubanda bivuga Jerome Akizimana ivugizo radiyo isanganiro kuri ibyo umusitaneri wa komine vugizo ya Makamba avuga ko yafashe iyo ngingo ku neza arongoye gerard hakizimana eh, asigura ko amasoko atoyugara ngo kuko ari abantu basumira yemera ko niyo yabona ko Corona yagabanutse ngo azobareka babandanye tumukurikira iyo ngingo twayifashe muri ibi bihe twatewe n'iki kiza cya Corona kwari ukugira ngo twoge muri za ngingo zindi amasengero urabizi yuko amasengero tutoyugara imana twayishyize imbere mu gihugu kandi n'iyi korona nizo yidukira hanyuma mu masoko naho urazi ko hariho abantu basuma ibyo bafungura nta muntu rero yohava yugara isoko ntibyokunda ariko mu mareresi barashobora kuba bararaba ukundi baba barabayeho mu kurindira ano makuru arabandanya mu gihugu ibihugu by'u Rwanda na Republika Iharanira Intwari Rusange ya Kongo byarasezerewe mu gice ca kane gishiricanya nyuma mu mahiganwa ya CHAN ariko abera mu gihugu ca Cameroon u Rwanda gwatsinzwe n'igihugu ca Guinea gitsindo kimwe ku busa mu rukino kimwe kuri uyu w'Imana igihugu ca RDC naco kikaba carasezerewe n'igihugu ca Cameroon ku bitsindo bibiri kuri kimwe izindi nkino zabaye igihugu ca Mali catsinze Kongo Brazzaville kuri penalty zitanu kuri zine nyuma yaho umwanya utekanirwa amategeko wari warangiye ibihugu byose binganije ubusa ku bundi gihugu ca Maroc naco catsinze Zambia bitsindo bitatu kuri kimwe inkino z'igice ca kabiri gishirica nyuma ikazokinwa ku munsi wa gatatu aho igihugu ca Mali kizokina na Guinea mu gihugu ca Cameroon kizotana mu mitwe na Maroc Amakuru yo mu makungu tubabwira amakuru yo makungu mbere yuko tubabwira bucana yandi nkino mu gihugu ca Somalia abantu batatu barapfuye abandi batandatu barakomereka mu gitero cakozwe ejo ku munsi w'Imana n'abashebab bateye hoteli iri ku mugwa mukuru Mogadisho hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu muri Repubulika Iharanira Demokrasi ya Kongo havugwa imyiteguro yo gushiraho ibiro by'abagize inama nshingamateka ku munsi wa gatatu abari mu mugambwe FCC uwahoza arongo ico gihugu ari we Joseph Kabila ngo ntibashimishwa namba no kubona basa n'abataramuwe kubera ko bagomba kwitoza umwe umwe ku gatwe kiwe kuri ivyo abo ku ruhande rwa President Felix Tshisekedi bavuga ko bibujijwe mu gihugu cya somaliya naho havugwa igitero caraye kibaye ku ihoteli iri kumugwa mukuru Mogadishu gihitana abantu batatu abandi batandatu barakomereka abo mu muhari w'abashebab bariyemereye ico gitero iyo hoteli ngo ikabikunze kugendegwa n'abategetsi bo muri ico gihugu harimo n'inzego z'umutekano muri abo bahasize agatwe ngo harimo umusirikare w'ipete rya general witwa Mohamed Nur Galal yakoreye ico gihugu imyaka irenga 50 nkuko umushikiranganje wa mbere wa Somalia yabimenye yabimenyesheje kuri uyu w'Imana mu gihugu ca Birmania naho havugwa itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare gifata wararongoye leta ariwe Aung San Suu Kyi igisirikare kikavuga ko kizoca gitegura amatora mu kiringo cyumwaka urubuga rwa France 24 rukandika ko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU ariwe Antonio Guterres yiyamiriza iryo hirikwa ry'ubutegetsi cyo kimwe n'umuryango w'ibihugu vya Buraya n'ubushinwa buhamagarira abanyabirmania gukurikira gukurikiza amategeko igisirikare kikaba caciye gishiraho amategeko nka y'igihugu kiri mu ngwano muyavugwa mu bihugu vya Buraya na yajanye n'umugera wa COVID-19 ahishira hamwe mpuza makungu gita hamagara y'abantu OMS ngo rinegura iciyumviro c'abanyaburaya cukugurisha hanze y'uwo muryango urucanco gwakorewe mu bihugu bigize uwo muryango BBC ikandika ko ku OMS bishobora gutuma uwo mugera ubandanya aho muri uwo muryango nyene hakaba hasanzwe ukutumvikana yerekana ku nshansho nke zakozwe n'amalaboratwari yo muri uwo muryango ibiharuro bidushikiriye ubunyene bitwereka ko muri Somalia abapfuye ubu ku gitigiri cy'abantu icyenda buraca bugacana yandi mu nkino gucana y'inkino yo kuri uno munsi tugaruka ku gihiganwa rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Laurent Imana rongoye umugwi ujejwe gutunganya iryo higanwa amwesha ko igihugu cemererwa kuritunganywa ko kiba gifise ibibuga bitunganije neza gucana y'inkino Jean Marie Vianney Ngendakumana Amategeko agenga ihiganwa rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko igihugu gitunganya iryo higanwa kiba gifise ibibuga vya kijambere iryo higanwa ipiganwa rigashoboka mu gihe gitabiriwe n'ibihugu birenga bibiri nibishikirizwa na Labure imana arongoye umugwi ujeje gutunganya ihiganwa rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko rero hariho amategeko avuga yuko ibihugu bibaye munsi ya bibiri batashitera iryo higanwa cy'incambe icya kabiri ko hari ibibuga tukarabira ko bikunda turavye ibihugu byitabiriye n'ibibuga dufise n'ivyemeye vivuye ko bizoza twara tubona inkino zokina mu mahiganwa zoba izi n'izi n'izi n'izi haba ku bagabo cyangwa ku bagore izo nkino zikinwa muri iryo higanwa rihuza ibihugu bihurikiye muri EAC akaba ari izi zikurikira hariho umupira w'amaguru w'abakobwa akaba gukina bita netball ni rushasha hariho ikino bwa volleyball y'abahungu n'abakobwa hakaba rugby hakaba tenisi tenisi ziri kubiri hariho tenisi do table na tenisi bakina ku isi yumye akaba na box na karate abakinyi bakina mu migwi serukira gihugu y'ibihugu vyabo nibo bafise uburenganzira bwo kwitabira iryo higanwa rihuza ibihugu bihurikiye muri EAC ku bakinyi bitayizo higanwa twagisije n'ino tubati ni bande kwitabira higanwa rero tubati ntiyo bari migwi yabaye ya mbere wabo ngo yoba ari migwi serukira bihugu ukaba nkako indirimbo zihageze ibihugu zaririmbwa imbere y'uko izo nkino zitangura imigwi yaserukiye uburundi mu bigeme yerekanye urugero rwo hasi ugereranije n'ibindi bihugu nk'uko rabure ntinzeyimana abandanya abishikiriza habonetse urugero ruto ni nk'umupira w'amaguru w'abigeme aho wasanga koko ibihugu nka kenya tanzania bateye imbere cyane nk'urukino rwa netball ni urukino mu burundi tukiri bashasha kubona twatsinzwe n'ibihugu nka kenya na uganda babifite mu burambe ntavuga harimo nka yuzura ingobyi kuko natwe bakambwira kumbure nk'ubu bugaruka usanga mfateye intambwe ishimishije nubwo biruko abakinyi b'urukino rwo guterana ingumu rwa karate barateye iteka igihugu mu gutahukana imidari itari mike umukino wa karate waduteye iteka koko ndetse imidari yose baba bagahiganirwa bashobora kuba barayitwaye yose Burundi berekana yuko karate iri ku rwego hejuru abasiganwa mu kwiruka nabo nyine naho batabaye mbere bararose umwanya mwiza no kwiruka gusigana ku kirekire nako mu tutayashe kuba mbere mugabo twabaye inyuma cyane nayo byarekanye yuko uravye bahera niyo bashika yuko burundanya bagenda twafashe ingingo kugira ngo ntagire ikintu kimwe uwo umugwi ujeje gutunganya inkino zitunganywa muri yase amenyesha ko iryo higanwa ryatunganijwe ku nshuro ya mbere mu Burundi ko ryagenze neza kino bamenyesha ni cuko atamasanganye canke ibikondoka byo byarabaye bijyanye n'izo hino abantu bose basubiye mu marembe